Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկումները կարող եք ունկնդրել երկուշաբթից շաբաթ օրերին։ Այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումները եթեր կհեռարձակվեն ժամը 14:05-ին, 15-ին եւ 17-ին։ Ժամը 14:30-ին լուրեր արտերկրից։ 15:30-ին մշակութային լուրեր, 16:30-ին լուրեր մարզաշխարից, 17:30-ին լուրեր տարածաշրջանից։ Կոնտակտային հեռախոս 94 39 93 Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականն է։ Նախ խորվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը քննարկել են սահմաններում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Բակոս Սահակյանը հանդիպում է ունեցել երիտասարդական ֆորումի մասնակիցների հետ։ Երևանում քննարկվել են երկու հայկական պետությունների ֆինանսական համակարգերի զարգացման հերանեկարներին վերաբերյալ հարցեր։ ԵՀԿ-ն դիտարկում կանցկացնի Օմարի Լեռնանցքում։ Արցախում է Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Խարությունյանը։ Քաշաթաղի շրջանի Հարար գյուղում կիսավեր վիճակում պահպանվում է Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հերթական աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ օգոստոսի 26-ին այցելել է Պաշտպանության բանակի շտաբ։ Տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը ներկայացրել է Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրությունն ու բանակաշինության ոլորտում իրականացվող գործընթացների համալիրը։ Արցախի Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդ հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Արտակ Դավթյանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նույն օրը Հադրութի շրջանի Տող գյուղի մերձակայքում հանդիպում է ունեցել Արցախի երիտասարդական ֆորումի մասնակիցների հետ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, ջերմու անմիջական մտնոլորտում արծարծվել են Արցախի պետականաշինությանը, արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Նախագահը կարևորել է նման միջոցառումները, գոհնակությամբ նշելով, որ դրանք դարձել են ավանդական։ Արցախի երիտասարդական ֆորումի մասնակիցների հետ հանդիպել է նաև պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Պետնախարարը նախ կարևորել է երիտասարդների ակտիվ հանգստի ու ժամանցի կազմակերպումը, ապա ներկայացնելով առաջին կիսամյակի ընթացքում Արցախի տնտեսության զարգացման արդյունքները, նշել, որ այն շարունակում է բարձր մնալ։ Գրիգորի Մարտիրոսյանի խոսքով հաջողություններ են արցանագրվել տնտեսության գրեթե բոլոր առաջատար ուղություններում, իսկ առաջիկայում նախատեսվում են օրենսդրական փոփոխություններ, որ հարկային բերի էական իջեցման ու վարչարար հանրապետարարության թեթևացման միջոցով խթանվի փոքր ձեռնարկատարերի եւ ինքնազբաղվածների գործունեությունը։ Հանդիպմանը pedagogical նախարարը պատասխանել է նաեւ երիտասարդներին հուզող այլ հարցերի։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է պետնախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը Երևանում այսօր հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանի հետ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են երկու հայկական պետությունների ֆինանսական համակարգերի զարգացման հերանեկարների, տնտեսական աճի վրա բանկային կարգավորման ազդեցության, տնտեսական զարգացման միտումների եւ արդի մարտահրավերների վերաբերյալ հարցեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը պարզաբանել է համացանցում տեղ գտած տեղեկություններն առայն, որ Հայաստանը հետաքրքրվում է հնդկական հրթիռահրետանային պինակահամակարգով։ Այս առնչությամբ պարզաբանենք, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատվիրակությունը Հնդկաստանում հանդիպել է ոլորտի պատասխանատուներին, ցանոթացել շատ զինատեսակների հետ։ Դրանցում կան առանձին հետաքրքրություն ներկայացնող զինատեսակներ, նշել է նա։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Հայաստանը հետաքրքրություն է ցուցաբերել բերել հնդկական բինակահրթիռահրետանային համակարգի հանդեպ։ Օգոստոսի 28-ին Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Օմալի լեռնանցքում։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Երկորի աշխատանքային այցով Արցախում է Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Խարությունյանը։ Այցի առաջին օրը նա Արցախցի իր գործընկերուհու Նարինե Աղաբալյանի հետ միասին հանդիպել է Հանրապետության շրջանների դպրոցների տնօրենների, շրջվարչակազմերի կրթության բաժինների վարիչների հետ։ Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում. Նախարար Նարինե Աղաբալյանը նախ շնորհակալություն հայտնեց գործընկերոջը բարբերաբար Արցախ այցելելու, ինչպես նաև Արցախի կրթական ոլորտը ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Պարոն նախարար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ պատասխանատվություն հայտնեցիք կան եւ հանդիպել մեր կրթության ոլորտի պատասխանատուների հետ եւ կարծում եմ այս ամբողջը կշարունակենք եւ կփորձենք ավելի արդյունավետ դարձնել մեր համագործակցությունը։ Իր հերթին Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ առհասարակ պետք է այնպես անել, որ թե Հայաստանում եւ թե Արցախում կրթական ոլորտում հնարավորինս քիչ լինեն բացերը եւ բոլոր աշխատանքները նպատակաուղված լինեն բարեփոխումների դրական ընթացակարգին։ Իրականում մեզ համար այս հանդիպումը չափազանց կարևոր է։ Նախորդ ամիսներին դիքի նախարարի հետ մի քանի հանդիպումներ ունեցել ենք, քննարկել ենք հանրակրթության հիմնականում ոլորտին առնչվող խնդիրներ եւ որոշ լուծումներ, որոնք այստեղ կիրառում են եւ պետք է կիրառվեն, շատ հետաքրքիր է մեզ համար եւ այդ առումով այս հանդիպումներ բարեփոխումներ իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության համար օգտակար են։ Այնուհետև Նարինե Աղաբալյանը անդրադարձավ օգոստոսյան խորհրդակցություններին, որոնք մեկնարկել են օգոստոսի սկզբին, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Արցախում։ Սկսվել են օգոստոսյան խորհրդակցությունները։ Այս համատեքստում նախարարն առանձնացրեց հատկապես այդ խորհրդակցությունների ժամանակ բարձրացված այն կարևոր հարցերը, որոնք արդեն իսկ գործընկեր կառույցները համատեղ քննարկում եւ լուծումներ են գտնում։ Այդ խորհրդակցությունների ժամանակ մի շարք հարցեր են բացահայտվել, որոնք առաջանում են մենետալու քրթական համակարգին, քանի որ մենք ասում ենք, որ Արցախի հանրապետությունն եւ Հայաստանի հանրապետությունն քրթական համակարգով են առաջնորդվում եւ նույն ծրագրերով, ուսումնական պլաններով եւ շատ հետաքրքիր նաեւ առաջարկություններ են հնչել Ռուսովան, որ այսօր մենք լրացում կունենանք քննարկելու այդ առաջարկությունները։ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ օգոստոսյան խորհրդակցությունների ժամանակ բարձրացված հարցերից մի քանիսն արդեն քննարկման է դրվել տարբեր օրենքների փոփոխության մեջ ներառելու համար։ Բարոյողները, որոնք մենք նախատեսել ենք հանրապետության ոլորտի համար Հայաստանի Հանրապետությունում շատեն, իհարկե դեկ որ որովը շատ պահպանողական են եւ արագ փոփոխությունները դժվար են այստեղ գալիս, բայց կարծում եմ, որ համակարգված եւ նպատակաուղված աշխատանքի դեպքում կարողանանք արագ լուծումներ գտնել եւ նոր շնչահաղորդել հանրապետությանը։ Խորհրդակցությանը տեղի ունեցավ նաև հարց ու պատասխանի ընթացակարգ։ Մասնավորապես հարց հնչեց առայն, թե որքանով է ճիշտ, որ հիմնական դպրոցների շրջանավարտները պետք է միասնական տարբերակով հանձնեն քննությունը մաթեմատիկա առարկայից։ Ի պատասխան Նարինե Աղաբանյանն ասաց. Մաթեմատիկա առարկայից քննությունը նույնպես ամեն կազմակերպում է կենտրոնացած ձևով եւ սա իհարկե որոշ չափով ներկայության դերք է տալիս, բայց մեզ համար կարևոր զանազել է, այսինքն հասկանալու համար թե ինչքանով ճիշտ են արտացոլում դպրոցներում նշանակված գնահատականները Հաջորդ հարցը վերաբերում էր բնագիտություն առարկային Մարտունու շրջվարչակազմի կրթության բաժնի պատասխանատուն հետաքրքրվում է թե ինչու այդ առարկան առավել մեծ ուշադրության չի արժանանում։ Մեզ մոտ ներկայումս մշակում են նոր հայեցական ճագիտական առարկաների հասավանդման նրվածքը ավելի բարձրացնելու նպատակով բայց ես կարծում եմ, որ մենք մի ծառայությունից մյուսը չպիտի գնանք։ Այսինքն հիմա էլ կարևորելով բնագիտականը, մենք չպիտի մոռանանք մյուս առարկաների մասին, ես չեմ կարծում, թե հայոց լեզվի դասավանդումը պակաս կարևոր է, քան բնագիտական առարկաների, նույնը եւ մյուս առարկաների։ Ներկաներին հետաքրքրում էր նաեւ ավագ դպրոցների ճակատագիրը, արդյոք ոլորտի պատասխանատուները գոհ են դպրոցների ուսման որակից։ Աղագլբորոցին մենք բովանդակություն չենք հաղորդում։ Բացի այդ Հայաստանում ստեղծվել էր մի համակարգ, երբ որ աղագլբորոցում չսովորելու համար գնում էին միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ չսովորելու համար։ Հիմա մենք այս բոլորում կարգ կանոն ենք հաստատում եւ աղագլբորոցում նաեւ բովանդակության վրա ենք աշխատում Մոտ 2 ժամ տևած հանդիպմանը հնչեցին երկու տասնյակից ավելի հարցեր, որոնց տրվեցին հստակ պատասխաններ։ Հանդիպման վերջում նախարարները շնորհակալություն հայտնեցին ներկաներին անկաշկանդ ու ազատ հարցադրումների համար եւ խոստացան, որ նման հանդիպումներ առաջիկայում հաջախակի կկազմակերպեն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Օրերս Արցախում է թուրքահայ ավստրիաբնակ նշանավոր բժիշկ Անոթաբան Արա Ուգրդլյանը։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շուշիի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրելյանը։ 4-րդ տարին է, ինչ նա այցելում է Արցախ։ Իր սեփական միջոցներով Արան Արցախում կատարում է հիվանդների ներանոթային անվճար վիրահատություններ, անոթների բալոնային դելատացիա եւ անոթների ստենտավորում։ Նշենք, որ դա բավականին թանկարժեք վիրահատություն է։ Անհրաժեշտ բոլոր նյութերն ու սարքավորումները անօթաբանը իր հետ բերում է Ավստրիայից։ Վիրահատություններն ընթանում են հանրապետական հիվանդանոցում Արա Ուգուրլյանի հսկողությամբ եւ Արցախցի բժիշկ անօթաբան Դավիթ Խաչատրյանի մասնակցությամբ։ Անցած տարիներին նրա կողմից իրականացվել են տասնյակ վիրահատություններ։ Այս անգամ բժիշկը ընտանիքով էր այցելել Արցախ եւ նրա այցը ավելի շատ գրում էր ճանաչողական բնույթ։ Երկու օրվա ընթացքում կատարեց 6 անվճար վիրահատություն։ Բժիշկը ճանոթացավ Արցախի տեսարժան վայրերին, եղավ Գանձասարում, Հնոտի կիրճում, հիացավ մեր լեռներով։ Մեր զրույցի ժամանակ նա նշեց, որ սիրահարվել է Արցախ աշխարհին, հիացած է արցախցիների տոկունությամբ եւ ձգտում է ուժերը ներածին չափով օգնել մարդկանց բժշկի այցելությունները մեծ օգնություն են Իվան Սակավակարող արցախցիներին եւ նպաստում են տեղում ոլորտի զարգացմանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը Քաշաթաղի շրջանի Հարար գյուղում կիսավեր վիճակում պահպանվում է Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասդիկային թղթակից Զոհրա Պրկոյանը։ 1841 թվականին վերակառուցել եկեղեցին եւ վերանվանվել Սուրբ Ռիփսիմե։ Ըստ մատենագրության, այս սրբատանը Միշնադարում գրվել են 3 ավետարաներ։ Խորթային կարգերի ասատումից հետո Հարարում այլևս հայեր չեն մնացել, եւ པարզ է, այստեղ բնակություն աստատած թուրքերն ու քրդերն սկսել են վերացնել այն մշակույթի հուշարձաները։ Քանդել են գյուղի մոտակայքում գտնվող հայոց գերեզմանատունը եւ տեղը անասնագոմ կառուցել։ Նույն շինության պատերի մեջ բազում են հայկական շիրմաքարերի բեկորները։ Հանգստարանի տեղում երկու խաչքար եւ մի քանի տապանակար մնացել են։ Ավերել է նաեւ եկեղեցին, որից պահպանվել է արաֆային պատը։ Եկեղեցին այժմ էլ գտնվում է անմաքրթար վիճակում եւ պետք է հիմնանորոգել, հաշվի առնելով մի քանի անգամանք։ Տարածքի պատմական եւ հայոց ոստան լինելը, որ Խաշաթաղի շրջանի արաֆային թևի այս մասի բնակավայրերում եկեղեցի գրեթե չկա, որ նույն եկեղեցին ժամանակին ծառայել եւ այժմ էլ կծառայե նաեւ Հադրութի շրջանի Վաղավեր, Սպիտակաշեն եւ Մոտակա գյուղերի բնակչությանը։ Քաշաթաղի ջրամատակարարում փակ բաշնետիրական ընկերությանը պատկանող տրակտորով բացվել է եկեղեցի տանող ճանապարհը։ Իրականացրեցինք սրբատան տարածքի հնարավորինս բարեկարգման աշխատանքներ։ Համայնքի ղեկավար Նազիկ Մելքոնյանը շնորհակալություն հայտնեց եկեղեցու տարածքի մաքրման կայացած ամերիկի համար կարևոր է նման միջոցառումները։ Հայկական միջօրեական վերահոսվել է Ախալքալաքից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բալխո գյուղի Սուրբ Հարություն եկեղեցին։ Արարողությանը գյուղի բնակիչներից բացի մասնակցել է նաև Հայաստանից ու Ռուսաստանից ժամանած հյուրեր։ 19-րդ դարի կառույց եկեղեցին խորթային տարիներին կորցնելով իր գործառույթները վերածվել էր կոլտնտեսության պահեստի, իսկ հետխորթային շրջանում մատնվել անուշադրության։ Աղոթազուրկ եւ անխնա մնացած եկեղեցին վերանորոգվել է ռուսաստանաբնակ Մեսրո Գևորգ Մովսյանի բարերարությամբ։ Իսկ այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Օգոստոսի 20-ից 27-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 131 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 85, տեխնացին բնույթի 7 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 26 արտակարգ դեպք։ Օգոստոսի 20-ից 27-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 75 դեպք, որի պատճառով զոհվել է 1 քաղաքացի։ Գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 3 դեպք, զոհվել է 1, դուժել 2 քաղաքացի։ Օգոստոսի 20-ին Կաշաթաղի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Բերձոր-Գորիս ավտոճանապարհի 23-րդ կիլոմետրի վրա տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նախնական տվյալներով Opel Magnish-ի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց, շրջվել եւ հայտնվել ձորում։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով վարորդը թեթև մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Կաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում։ Օգոստոսի 22-ին հազանգ է ստացվել, որ Ստեփանակերտ քաղաքի Արաքելյանի 14 հասցեի մոտակայքում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ խումբը մեկնել է դեպքի վայր։ Տեղ հասնելուց բարձվել է, որ Mercedes Magnitshy ավտոմեքենան շրջվել է։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով դժուժ չկա։ Օգոստոսի 23-ին Իշխանաձոր-Բերձոր ճանապարհի 39-րդ կիլոմետրի վրա տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչը իր վարած ԳԱԶ 3110 մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց եւ գլորվել ձորը։ Քաշատաղի հրշեջ փրկարար մասի հրշեջ փրկարարները մեկնել են նշված վայր։ Տեղ հասնելուց պարզվել է, որ վարորդը տեղում մահացել է, իսկ ուղևորին տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխել են Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում։ Օգոստոսի 25-ին Բասկերյանի շրջանի Քրասնի համայնք տանող ճանապարհին ՎԱԶ 2102 մագնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ կախվել դեպի ձորը։ Արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ խումբը մեկնել է կանչի վայր եւ ցուցաբերել համապատասխան օգնություն։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 4 դեպք է գրանցվել։ Բոլոր դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն